si quis miles, imperatori non oboedierit, punietur. Si quid aliquius preti iabes, mi dabis. Si qua iniuria ab aliquo acepero, ei ignoscam. Si quis filium nullum abet, ei licet filium alterius adoptare. Sic cui quid ille promisit, id erit fixum.